U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vijest. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj. O kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. I još jednom. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. Zar zemlju posteljom nismo učinili? I planine stubovima? i vas kao parove stvorili i san vaš počinkom učinili i noć pokrivačem dali i dan za privređivanje odredili i iznad vas sedam silnih sazidali i svjetiljku planteću postavili mi iz oblaka vodu obilnu spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje i bašće guste. Dan sudnji je zaista već određen dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Čehennem će zasjeda postati nasilnicima mjesto povratka u kome će zauvijek ostati, u njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su pretjerano poricali, a mi smo sve pobrojali i zapisali, pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim činiti. A onima koji su se Allaha bojali, želje će se ostvariti. Bašće i vinogradi i djevojke mlade godina istih i pehari puni samo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što između njih. Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti. No dan kada Džibril i Meleki budu u redove poređani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao. Oni koji čupaju u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji čupaju grubo i oni koji vade blago i oni koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno na dan kada se zemlja potresom zatrese za kojim će slijediti sljedeći srca toga dana bit će uznemirena a pogledi njihovi oboreni ovi pitaju zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada Zar kad truhle kosti postanemo i još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. A bit će to samo povik jedan i evo njih na zemlji. Da li je doprla do tebe vijest o Musavu, kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini tu u vas zovno, idi faraonu, on se osilio i reci, da li bi ti da se očistiš, da te u gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš. I onda mu je najveće čudo pokazao, ali on porekao i nije poslušao, već se okrenuo i potrudio i sabrao i povikao, ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. I Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A šta je teže? Vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao i iz nje vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kad se džehennem svakome ko vidi bude ukazao, onda će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio, džehennem prebivalište postati sigurno, a onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi? Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna, Tvoje je samo da opominješ onoga ko od sudnjeg dana strahuje, a njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali. Namrštio se. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ. A ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. A onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako. Oni su pouka, ako hoće, poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim u rukama pisara, časni, čestiti, proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan, od čega ga on stvara, od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen i poslije će ga, kada on bude htio oživjeti u istinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio, neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi obilnu kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasjecamo i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđe, i povrće, i masline, i palme, i bašće guste, i voće, i rastinje, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i sinova svojih. Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica tog dana bit će blistava, nasmijana, radosna. A na nekim licima toga dana bit će prašina, tama će ih prekrivati. To će nevjernici, razvratnici biti. Prestanak sjaja u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada sunce sja izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada ste one kamile bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše s tijelima spare, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio, i kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću iz vida gube, i noći kad ona veo diže, i zorom kada diše Kur'an je zaista kazivanje izaslanika plemenitog, moćnog, od gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi počinjavaju tamo pouzdanog, a drug vaš nije lud. On ga je na obzorju jasno vidio i kada je u pitanju objava, on nije škrt. I Kur'an nije prokletog šeitana govor, pa kuda onda idete? Kur'an je samo pouka svjetovima, onome od vas koji hoće da je na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće. Rascijepljenje U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna udruga uliju i kada se grobovi ispreturaju Svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan i kakav je htio lik ti dao. A ne valja tako. Vi u sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što radite. Čestiti će sigurno u džennet a griješnici će sigurno u džehennem. Na sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je sudnji dan? I još jednom. Znaš li ti šta je sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći. Toga dana će vlast jedino Allah imati. Oni koji primjerenju zakidaju, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško onima koji primjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na liter ili na kantar zakidaju, kako ne pomisle da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići, u istinu, Knjiga griješnika je u Sidžinu, a znaš li ti šta je Sidžin? Knjiga ispisana. Teško tog dana onima koji su poricali, koji su onaj svijet poricali, a njega može poricati samo prijestupnik, griješnik, koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio izmišljotine naroda drevnih. A nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihova, u istinu, oni će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti, zatim će sigurno u oganj ući, pa će im se reći, eto, to je ono što ste poricali. U istinu, knjiga čestitih je u Ilijunu, a znaš li šta je Ilijun? Knjiga ispisana, nad njom bdi oni Allahu bliski, dobri će zaista u nasladama boraviti, sa divana gledati. Na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života. će im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti i neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu. Pomiješano s vodom iz snima će biti. Sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti, griješnici se smiju onima koji vjeruju kada pored njih prolaze. Jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se. Kada ih vide, onda govore, ovi su doista zalutali, a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati, sa divana će gledati. Zar će nevjernici biti drugčije kažnjeni nego prema onome kako su postupali? Cijepanje U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se nebo rascijepi i posuša gospodara svoga, a ono će to dužno biti. I kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posuša gospodara svoga, a ona će to dužna biti. Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim načinom, Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti. A onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data, propast će prizivati i u ognju će gorjeti. Jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikada neće vratiti, a hoće. Gospodar njegov o njemu zaista sve zna i kunem se rumenilom večernjim i noći i onim što ona tamom obavije i mjesecom punim, vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti, pa šta im je, zašto neće da vjeruju i zašto kad im se Kur'an čita na tle licem ne padaju, već nevjernici poriču. Allah dobro zna šta oni u sebi kriju, zato im na vijesti patnju neizdržljivu, ali oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati. Sazvježđa u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba sazvježđima okićenog i dana obećanog i prisutni i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali i vatrom i gorivom ih napunuli, kada su oko nje sjedjeli i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili. Svetili su im se samo zato što su u Allaha silnoga i hvale dostojnog vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, Allah je svemu svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali, pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju, a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašće džennecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. I on prašta i punje ljubavi. Gospodar Arša slavnog plemeniti, on radi šta je njemu volja, da li je doprla do tebe vijest o vojskama, o faraonu i semudu, ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, Allahu oni neće moći umaći, a ovo je Kur'an veličanstveni na ploči pomno čuvanoj. Danica U ime Allaha, milostivog, samilosnog tako mi neba i danice. A znaš li ti šta je danica? Zvijezda blistava. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren. Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi. I on je zaista kadar da ga ponovo stvori onoga dana kada budu ispitivane savjesti. Kada čovjek ni snage ni branioca neće imati, i tako mi neba puna kiše i zemlje koja se otvara da rastinje nikne. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija nikakva on nije. Oni se služe spletkama, a ja ih uništavam. Zato nevjernicima još vremena dadni i još koji trenutak ih ostavi. Svevišnji. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvali ime gospodara svoga svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji sve smjerom određuje i nadahnjeve, i koji čini da rastu pašnjaci, a potom čini da postanu suhi, potamljeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa nećeš zaboraviti, osim onoga što će Allah htjeti jer on zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite. I sve što je dobro mi ćemo tebi dostupnim učiniti. Zato poučavaj, pouka će već od koristi biti. će se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavat će onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti, ni živjeti. Postići će šta želi onaj koji se očisti i spomene ime gospodara svoga pa molitvu obavi. Ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima davnašnjim, listovima Ibrahimovim i Musaovim. Teška nevolja. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? kada će se neka lica potištena, premorena, napačena u vatri užarenoj pržiti, savrela vrela u zavrelo piti, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti, ni glad utoliti, neka lica toga dana bit će radosna, trudom svojim zadovoljna, u džennetu izvanrednome, u kome prazne besjede neće slušati, u njemu su izvor vode koje teku, u njemu su i divani skupocjeni i pehari postavljeni, i jastuci poređani i čilimi rašireni. Pa zašto oni ne pogledaju kamile kako su stvorene i nebo kako je uzdignuto, i planine kako su postavljene i zemlju kako je prostrta? Ti poučavaj, tvoje je da poučavaš, ti vlasti nad njima nemaš, a onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, Njega će Allah najvećom mukom mučiti, nama će se oni zaista vratiti i pred nama će doista račun polagati. Zora u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi zore i deset noći, i parni, i neparni, i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Sa stanovnicima Irema puna palata na stubovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. I Semudom koji je stijene u dolini klesao, i Faraonom koji je šator imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili. Pa je gospodar tvoj bić patnije na njih spustio, jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe rekne, gospodar moj je prema meni plemenito postupio. A kad mu, da bi ga iskušao, obskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne, gospodar moj me je napustio. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete i da se puki siroma nahrani jedan drugog ne nagovarate, a nasljedstvo pohlepno jedete, i bogatstvo pretjerano volite, a ne valja to. Kada se zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe gospodar tvoj, a meleki budu u safovima poredani i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a našto mu je sjećanje? I reći, kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Tog dana niko neće kao on mučiti i niko neće kao on u okove okivati, a ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Grad, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago, nebrojeno reći će. Zar misli da ga niko vidio nio? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti, roba robstva osloboditi ili kad glad harana hraniti siroće bliska roda ili ubogoga nevoljnika, a usto da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju, oni će biti sretnici, a oni koji ne vjeruju u dokaze naše, oni će biti nesretnici. Iznad njih će vatra zatvorena biti sunce. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravno mučini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, će samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo, brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije, ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio, i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Noć U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi noći kada tmine razastre i dana kada svane i onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit. Onome koji udjeljuje i ne griješi, i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo džennet pripremiti. A onome koji tvrdići i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. I bogatstvo njegovomu kad se strovali neće koristiti. Mi smo dužni da ukažemo na pravi put i jedino nama pripada i onaj i ovaj svijet. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom u koju će ući samo nesretnik, onaj koji bude poricao i glavu okretao, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, onaj koji bude dio i metka svoga udjeljivao da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjeg stekao i on će zbilja zadovoljan biti. Jutro. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te je imućnim učinio, zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuje. Širokogrudnost U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli? koje je pleća tvoja tištilo i spomen na tebe visoko uzdigli, ta zaista smukom je i last, zaista smukom je i last. A kad završiš, molitvi se predaj i samo se gospodaru svome obraćaj. Smokva, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi smokve i masline i Sinajske gore i grada ovog bezbjednog. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili. Njih čeka nagrada neprekidna, pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet? Zar Allah nije sudija najpravedniji? Ugrušak U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Čitaj u ime gospodara Tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar Tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. U istinu, čovjek se uzobijesti čijim se neovisnim osjeti, a gospodaru Tvome će se doista svi vratiti. Vidjeli ti onoga koji brani robu da molitvu obavi, Reci mi ako on misli da je na pravom putu ili ako traži da se kumirima moli. Reci mi ako on poriče i glavu okreće, zar on ne zna da Allah sve vidi? Ne valja to. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku, kiku lažnu i griješnu. Pa neka on pozove društvo svoje, mi ćemo pozvati zebanije. Ne valja to. Ti njega ne slušaj već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš. Noć kadr U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. A šta ti misliš šta je noć kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Dokaz jasni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci, bit će sigurno u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati, oni su najgora stvorenja, a oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, kojima će vječno i zauvijek boraviti, Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Zemljotres. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je, toga dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj gospodar tvoj narediti. Tog dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. A onaj ko bude uradio i koliko trun zla, vidjet će ga. Oni koji jure. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi oni koji dahčući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan. I on je zato što voli bogatstvo radiša, a zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati onima. Smak svijeta U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Smak svijeta Šta je smak svijeta? I šta ti znaš o smaku svijeta? Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnu životu će živjeti. A onaj u koga njegova dobra djela budu lahka, boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena. Nadmetanje U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što i mučniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano, džehennem ćete vidjeti jasno i još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno, Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno. Vrijeme U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi vremena čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Klevetnik U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti, a ne valja tako, on će sigurno biti bačen u džehennem, a znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati, ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Slon U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj radio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih on kao lišće koje su crvi istočili učinio? Kurejšije U ime Allaha, milostivog, samilosnog zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju. Neka se oni gospodaru ovoga hrama klanjaju, koji gladne hrani i od straha brani. Davanje u naruč U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, koji da se nahrani siroma ne podstiče. Teško onima koji, kad molitvu obavljaju, molitu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju. Mnogo dobro. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Nevjernici, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, ovi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanja onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam, a vama vaša vjera, a meni moja pomoć. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti, on je uvijek pokajanje primao. Plamen. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu i žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Iskrenost u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Svitanje U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, utičem se gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara i od zla mrkle noći kada razastre mine i od zla smutljivca kad smutnje sije i od zla zavidljivca kad zavist ne krije. Ljudi, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šeitana napasnika koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.